कंहिं यादूज माजिज़ याजूज माजूज माण्हू खे चइबो आहे जेको माण्हू खे न वणंदो हुजे या न घणो वणंदो हुजे त हुनखे चवंदा आहिनि याजूज माजूज पर हाणे हिते अलाह ताला फ़रमाए थो इन लहा उमत कुम हीअ उमत जेका आहे तव्हांजी उमतनि वाहिदत इहा हिकिड़ी आहे जो हिकिड़ो नबी आहे हिकिड़ो किताबु आहे हिकिड़ो रसूल आहे हिकिड़ो शरीयत आहे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे इहा उमत हिकिड़ी आहे तव्हांजो रब आहियां मूंखे मुंहिंजी इबादत करियो मुंहिंजी परस्तश करियो मुंहिंजी पूॼा करियो अमर ऐं पर माण्हुनि पंहिंजा मामिला जेके पंहिंजे मामला जेके आहिनि से कटे छॾिया आहिनि विरिहाए छॾिया आहिनि छोड़े छॾिया आहिनि उता कथ हू कथा कया आहिनि कथा कठ करणु अंग्रेज़ी में चइबो कठ करणु ऐं सिंधी में बि चइबो कठ कठणु त कथ हू कथा करणु अमराउम बहनाऊं विच में पंहिंजे यानी हिकिड़ा सुनी आहिनि हिकिड़ा शिआ आहिनि हिकिड़ा देवबंदी आहिनि हिकिड़ा फलाणा बरेलवी आहिनि हिकिड़ा फलाणा आहिनि हिकिड़ा डुमका आहिनि हिकिड़ा पंहिंजे ज़माने में बि त कथ हू अमराहम बहिनाऊं इहा ॻाल्हि कंहिं ते लॻे थी ईसाइनि में जेके आहिनि हज़ारे नमूना आहिनि यहूदियुनि में जेके आहिनि हज़ारनि नमूना आहिनि सभु कंहिं क़ौम में हिकिड़ो पंहिंजा फ़िरका ठाहे छॾिया अथऊं तकत हू अमरा हुउमि बैनाउम कुल्लुनि इलाही न राज सभिनी खे असां मोटणो पवंदो पोइ असीं फ़ैसिलो कंदासूं सूरत या हज़ में अलाए अलाह सुभाणे त फरमायो त मजूस जेके आहिनि जेके ईसाई आहिनि जेके यहूदी आहिनि जेके मुशरक आहिनि इहे सभई असां वटि ईंदा उहो फ़ैसिलो पाण ई कंदा हुआसीं ऐं मतिलबु इलाही न राज हुन असां वटि ईंदा फम अमल में सालिहाती उहो मोहमिन पोइ उन वक़्तु ईंदा हुआ असां वटि त पोइ जहिड़ो नमूनो हूंदो हुननि जो अमल साल बि कंदा हूंदा ऐं ईमान बि हूंदोनि फला कुफरान रिसाई त हुननि जे शुकराने जो जेको सो बेक़दी न कई वेंदी कुफ़रान न कयो वेंदो हुनजो उहा इन आला हू कातबियूं आहिनि असीं सभु कुझु लिखूं पिया जेको चङाई कयूं सभु लिखूं पिया जेका बुराई कयूं सभु लिखियूं पिया हिन खां पोइ हरामिन अला करियतिन करियर मोमिन जी ॻाल्हि होॾां उहो जेका हलाक कयलनि जी ॻाल्हि जिन खे करीअ जंहिं कंहिं करीअ खे असां हलाक कयोसीं उहे न मोटंदा सभिनी सेंस में इहो ॿुधायोसीं अॻु में अर्ज़ु कयोसीं त जे हथी मोटी कोन ईंदा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿियो ॿियो त पंहिंजो उहे आबादियूं कोन्ह थींदियूं ॿियो इहो ॻाल्हि त उहे रुजू कोन्ह कंदा ईमान ॾांहुं क़यामत ॾांहुं क़यामत हथ्या जी हिते उन सां लफ़्ज़ जेको लॻे थो हिन जो माना आहे त इहे माण्हू हिताइदा फतिहत याजू जो माजूज याजू जे माजूज जॾहिं खुलंदा फुत खुलिया खोलिया वेंदा पैसो आहे मजहूल आहे फ़ुतिहत खोलिया वेंदा जेका बंदि ॿधी हुई ज़ुल्करनैन हाणे ज़ुल्करनैन केरु आहे हिकिड़ो लफ़्ज़ हिते चवंदा हलूं त भई हिकिड़ा चवंदा सिकंदर आज़म हो हिकिड़ा चवंदा त भला हाणे को रोश कबीर हो को सम्झंदो त भई इहो सारगोन हुयो इराक जो को बादशाह हुयो पर हुया मिड़ी इन इलाइक़े में जा को बादशाह हुयो ऐं ॿियो पंहिंजो हमूरा बि आहे जेको जंहिं पहिरियों जेको आहे सो ॾिनो आहे शरीयत क़ानून जेको आहे पंहिंजो हुनजो हमूरा बि जो लाह जेको आहे क़ानून आहे उहो अॼु ॾींहं ताईं त इंटरनेट ते लिखंदो हमूराबी लाह त हमूराबी जो लाह ईंदो इहो हज़रत इब्राहिम अल जे ज़माने जो माण्हू आहे हमूराबी बि उन ई ज़माने में इहे काह करे आया हुआ पंहिंजे हिन ते खनान ते ऐं उते हज़रत इब्राहिम अलस्लाम तॾहिं उहो मलिक सिद्क ऐं सभई इहो चोॾहें नंबर चैप्टर में जेनिसिस में इन हमूराबी जो ज़िक्र आहे पर हाणे नाला ॿिए नमूने जा आहिनि सम्झि में कोन ईंदा त इहे साॻिया आहिनि या न पर पोइ जॾहिं गोल बोतल सम्झ में ईंदी ॻाल्हि पोइ इहा ॻाल्हि थी त हटाए माजूज वहमिन कुल हद बिन त याजूज जेके आहिनि से सभिनी लाहिन वञा मतिलबु त हेठां ई मथां ई जेके चइबो आहे उहो मथां ई वारे इलाइक़े खे चइबो आहे हद बि पोइ हुन में ज़ार मथां ई थींदी त हेठां ई थींदी हेठां ई हूंदी मथां ई थींदी पोइ हुन में ॿई कवर थियनि था त ॿई ॻाल्हियूं हताए या फुथियत जॾहिं जाजूज माजूज खोलिया वेंदा हाणे इहे निशानियूं आहिनि की क़यामत जूं हुनजो अॻु में अर्ज़ु कयोसीं हाणे त आहे इहा हदीस आहे रसूल पाक सलाहु वसलम जी ऐं पढ़ंदो फरमायूं तन होफिन असल ग़फ्फारे काल अतल अन नबी सलाहु आल वसलम आल ना रसूल नबी पाक सलाह असां वटि आयो न त ज़ख़िर पाण असां न तज़ाक असां पाण में ॻाल्हियूं पिया कयूं पाण में पाण के काल मां तस्कुरो न रसोला सा सम्झो छा कहिड़ी ॻाल्हि जो ज़िक्र पिया कयो कहिड़ी ॻाल्हियूं पिया कयो उहा कुल न कुलना साथ असाथ असां चयो त साथ जे मुतलिक़ यानी क़यामत जे मुतलिक़ असीं ॻाल्हि पिया कयूं साथ माना उहा घड़ी उहा घड़ी जेका आख़िरी आहे यानी क़यामत जी या दुनिया ख़तमु थियण वारी घड़ी हुनखे चइबो आहे साथ हुनजी ॻाल्हि पिया करियूं काल चए उहा न थींदी जेसिताईं हींअर हता जो लफ़्ज़ु हता तराओ न ताईं ॾिसो क़बील कबील हा अशर आयात ॾह निशानियूं हुन जूं ॾिसण में ईंदियूं तव्हांखे हुन खां पोइ मतिलबु तव्हांजे ज़माने में थियो या पोइ थियो त ॾह निशानियूं आहिनि पोइ निशानियुनि जो उन हदीस में ज़िक्र आहे उहे वॾियूं अहम आहिनि निशानियूं उन मां हिकिड़ो आहे दुखान दुखान मां स्मोक आहे हाणे इहा स्मोक कहिड़ी आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे स्मोक आसमान जी स्मोक थींदी दुखान सॼो आसमान थी वेंदो हलियो आहे इहो जेको हीरोशमा ऐं नागासाकी वारी स्मोक हुई जेका मशहूरु स्मोक आहे या कहिड़ी स्मोक आहे अलाह खे ख़बर आहे पंहिंजो वध द द जाल जेको आहे सो ईंदो ॿियो नंबर ऐं दाब आहे इहो ज़मीन मज़ा जेको आहे दाब जानवर बीस जेको निकिरंदो पोइ उहो कहिड़ो आहे हुनजी ॻाल्हि ऐं वरी कंदुसि कंहिं वक़्तु त छा थो सम्झां कहिड़ी ॻाल्हि आहे उहे अची विया आहिनि या ईंदा या छा आहे शम्स में सिज जेको आहे सो ओला खां उभरंदो हाणे अञा उहो <laughs> ओला खां उभरियो कोन आहे अञा सम्झो पर बाक़ी ॿियूं ॿियनि ॻाल्हियुनि जी ख़बर न आहे नज़ूल ईसा मरियम इस्लाम ईसा मरियम अल जो नज़ूल थियणु ऐं याजूज माजूज जो अचणु ऐं उनखां पोइ व सलासत ख़ुशूफ़ ऐं सिजु ग्रहणियूं थींदियूं टे टे थींदियूं हाणे उहे कहिड़ियूं आहिनि सिज ग्रहण त हर साल थिए थी थोरी घणी पर पोइ हाणे उहा ख़ासि का सिज ग्रहण अहिड़ी हूंदी जेका सॼी दुनिया में हूंदी या छा हूंदो हुनजो मतिलबु आहे त हिकिड़ी जेका थींदी मशक़ में थींदी ऐं हिकिड़ी थींदी मगरब मां ॿी नंबर ऐं टी थींदी खुज़फ बि जज़ीरतुल अरब जज़ीरत अरब में थींदी पोइ हाणे इहे ख़ुशूफ़ जी माना छा आहे मतिलबु सिज ग्रहण या चंद ग्रहण निकिरी चइबो आहे ख़ुशूफ़ पर हाणे उहो छा आहे कहिड़ो आहे उनजी मतिलबु त ई उत्शाह में आहिनि पर उहे ॻाल्हियूं मतिलबु अकुल में जे इंसान खे घटि थियूं अचनि आख़िर ज़ालिक नार तखरुज मिनल यमन आख़िरी बाहि निकिरंदी यमन वञा हाणे बाहि आहे जेके हींअर जेके बीमारियूं कनि पिया हीअ कनि पिया हीअ इहे उहे बाहियूं हाणे ॾिसो जिते किथे बाहियूं पियूं ॿरनि हिकिड़ियूं जेके माण्हू था उछले ऐं मारीन सॼा शहर साड़ियूं था छॾनि ऐं ॿियूं बाहियूं जेके हिनखे लॻनि थियूं बिना खे शहरनि खे ऐं हींअर सॼो केनल में हिकिड़ो अॼो कलोकी ॻाल्हि आहे त अलाए कहिड़ो शहरु आहे उहो सॼो माण्हू लॾे भॼी हलिया उहो बाहि लॻो पियो आहे हेॾा ऑस्ट्रेलिया खे रोज़ बाहि थी लॻे हेॾा इंग्लैंड में बाहि थियूं लॻनि हेॾा फलाणे मुल्कनि में बाहि थियूं लॻनि पोइ बाहियूं जंगलनि में लॻनि थियूं पोइ अचनि थियूं पोइ हाणे ख़ुदा खे ख़बर उहा बाहि कहिड़ी आहे पोइ उहे तत्रुद्दन नास इलाही आहे मशर उहे छिके ईंदियूं उहे बाहियूं जेके आहिनि से माण्हुनि खे पर गॾु कंदियूं अची हिकिड़े हंधि पंहिंजो मशरो यानी मशर क़यामत वारो या मशर को ॿियो बहरहाल हिननि जी मानाऊं जेके आहिनि से डेफिनेटली नथी चई सघिजे छो जो अलाह खे ख़बर आहे छा मान आहे अलाह आलम बिस्वाब जो जेको लफ़्ज़ु असांजे आलमनि असांखे सेखारिया उन हिते रहिजे ऐं हरू भरू हथ ॻाल्हि इन सिलसिले में जेका चइजे बसि हीअं आहे हूअं आहे बहरहाल इहे मूं ॻाल्हियूं कयूं त हाणे असांजा जेके बि हदीसुनि जा किताब आहिनि सही सित जेके आहिनि में हिकिड़ो किताबु फितन जो फितन जो किताबु किताब उल फितन बुख़ारीअ में मुस्लिम में या इब्न माजा में या दाऊद में या सभिनी मंझि छहनी सतनी किताबनि मंझि जेको आहे सो फितने जो किताबु आहे हिकिड़ो पोइ उहो फित माना ॾुखियाई जेके थींदियूं क़यामत खां अॻु में उन्हनि जो किताब आहे उनमें मतिलबु घणियूं हदीसूं आहिनि तमामु रसूल पाकम ॿुधायूं त हीअं थींदो हीअं थींदो ईअं थींदो ईअं थींदो पोइ के नंढियूं ॻाल्हियूं आहिनि के वॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहो पोइ हुते ॾिसणु खपे पोइ हाणे पाण ते अॻिते था हलूं इनशाहनी पंहिंजो इहा हिकिड़ी हदीस हुननि मा आहे हदीस जेका बयानु कईसीं पर ॿियूं घणियूं हदीसूं आहिनि किताब फितन सभिनी हदीसनि जे किताबनि मंझि इहो आहे तव्हां इंटरनेट ते ॾिसंदो हाणे मतिलबु लॻा पिया आहिनि पंहिंजो बुख़ारी ॾिसंदो उन में किताब फितन ॾिसंदो या मुस्लिम ॾिसंदो या इबनमाज आहे या जेको बि तव्हांखे वणंदो हुजे उहो ॾिसंदो त उन में किताब फितन में हदीसुनि जा आहिनि पंहिंजा हाणे फरमाए थो वक़्तु वाद हाणे साॻियो जेको जंहिंसां सूरत शुरू थी अख़्तरब नास अला हिसाब हिसाब शुरू थी वियो आहे त हिते साॻियो वक़्तु वाद उल हक़ अलाह जो वाइदो जेको हक़ु आहे सो वेझो अची वियो आहे हाणे वेझो माना वेझे जी माना ख़बर न आहे अलाह खे ख़बर आहे वेझो केतिरो वेझो आहे क़रीब उन अम बईद करीब वेझी आहे या तमामु परे आहे केतिरो परे आहे मतिलबु त हाणे चोॾहं सौ साल रसूल पाक सलाहु खे थी वियो आहे हुन में क़रीबु आहे अनावा सा क हाथं ऐं पंहिंजो साथ जेका आहे असां हीअं आहियूं ॿिनि आंगुरनि वांगुरु यशददी आंगुरु ऐं विछी वांगुरु हीअं रसूल पाक सलाह करे ॾेखारी अचींदी असीं ॿई हीअं आहियूं क़यामत मुंहिंजे मतिलबु त मूंखां पोइ क़यामत आहे ऐं ख़ुदि रसूल पाक सलाहु आलसम जेको क़यामती निशानी आहे छो जो आख़िरी नबी उहो आहे त आख़िरी नबी जॾहिं थींदो पैदा उन खां पोइ क़यामत जे सिलसिलो ॼणु शुरू थी वेंदो ॻाल्हि जेका शुरू थी वेंदी हाणे उहा ॼण शुरू आहे पर हिन खे बि चोॾहं सौ साल थिया आहिनि पर अॻिते केतिरो हले सुभाणे थी वञे या हज़ार साल पोइ थिए या पंज हज़ार साल या मिलियन साल ख़ुदा खे ख़बर आहे पर मतिलबु क़यामत थींदी ऐं मतिलबु त ज़ाहिर माण्हू उथंदा ऐं रिज़क्शन थींदी हुनजो हिसाब किताबु थींदो हाणे इहे बि ॻाल्हियूं जेके आहिनि सभु अहिड़े नमूने सां आहिनि वक़्तु रवल वादुल हीअ हक़ॉख सतुनि अबसौरु अबसा अख़ियूं जेके आहिनि से टिड़ी वेंदियूं आहिनि जेके हैरत मंझि या पंहिंजे ख़ौफ़ में दहशत में माण्हू अख़ियूं टिड़ी वञनि शाख़ सतुनि शाख़ हीअं माना टिड़ी वञनि बसि अख़ियूं अबसौरु ऐं ॿियो साॻियो लफ़्ज़ु अहिड़ो सूरत इब्राहिम अल में अचे थो शाख़ सतन लदीन काफ़र जेके काफ़र आहिनि अखियूं टिड़ी वेंदियूं हैरत में दहशत में ख़ौफ़ में डप में छो जो उन वक़्तु ख़बर पइजी वेंदो अड़ी बि न हीअ त असां हिन खे हिते चयोसीं त हीअ कूड़ी ॻाल्हि आहे पर हीअ त सच थी पई ऐं हाणे असीं छा कंदासूं पर मोमिन जेके हूंदा उन ते हिते ईंदो त फज़ल अकबर हुननि ते जेको आहे असरु कोन्ह कंदो मतिलबु त उहो हसी उहो आवाज़ु कोन ॿुधंदा उहे निशानियूं हुननि ते कोन्ह थींदियूं इहो मोमिन जेके आहिनि त खां मतिलबु त अलाह ताला उन्हनि खे बचाईंदो हिन ॻाल्हियुनि खां पर काफ़रनि जी ॻाल्हि फ़रमाईन त फैदा हीअ शाख़ियतुनि अबसारुनि लज़ीन कफ़र जिन कफ़र ते कयो जूं अख़ियूं टिड़ी वेंदियूं हैरत खां दहशत खां ख़ौफ़ खां या वाइलन आहे चवंदा त हे असां असां ते वहल हुजे असां ते मुसीबत कद कुन्ना फी गफ़लत हाज़ा असीं त हिन खां ग़फ़लत में हुआसीं हिन खां वैसला हुआसीं हिन खे त खंघियो ई सूं कोन थिए थिए भल हा भल कुना ज़ालिमीन पोइ चवंदा असां पाणी पाण ते ज़ुल्म कयो आहे असां त ज़ालिमनि मां थियासीं अलाह तो फ़र्माएलातल आहे त ऐं तव्हां जेके अलाह खां सवा जिन खे पूॼियो थियो आहे हसबु जहनम जहनम जो ॿारण आहिनि जहनम जो ॿल आहिनि जनम जो ॿ आहिनि भख आहिनि जनम में पवंदा तव्हां जिन खे पूॼियो था हाणे हिते अंतुम लह वारून उते तव्हां वार थियण वारा आहियो पाण किथां वार थियो आहीं किथां आयो आहीं माना अॼु ईंदो उते हू ईंदा उते हू हाज़िर थींदा वार जी माना हाज़िर थियण जे माना में आहे ऐं वार ॿ दफ़ा अचे थो लफ़्ज़ वरादू हा ऐं हिते फरमाए वार ॿी ईंदड़ आयत में हीअ अठानवे आयत आहे वारदून ऐं नवानवे आयत में आहे वरादू हा हा हा लौकान उलाए जेकॾहिं हीअ अलाह हुजनि हा त हिन में दाख़िल न थियनि हा हिन ते हाज़िर न थियनि हा हिन माज़िद न अचनि हा जहन में हिते अलाह ताला फरमाए थो हाणे हिते इन कुम मां ताबुदून मिंदून आहे हसबु जहनम तहीं ऐं तव्हां जिन खे पूॼियो था अलाह खां सवाइ उहे ॿारण आहिनि जहनम जो हाणे इहो हिते वाक़ियो आहे रसूल पाक सलाहु ज़िंदगी जो त हीअ जॾहिं आयत आई त पंहिंजो रसोल पाक आसम काबतु जे भरिसां किथे जिते वेहंदा हुआ अची कुरेश उते आयो ऐं हीअ आयत अची पढ़ी त पोइ माण्हुनि खे ॾाढी कावड़ लॻी चई त हीअ तूं असांजे हालात तूं उज़ा ऐं फलाण हिन खे हुनखे तूं असांखे अहिड़ो त चई असीं ऐं असांजा खुदाऊं जेके आहिनि सो हीअं थींदा हुआ त पोइ विया हया सभई रसूल पाक आसम ईअं चई हलियो वियो तेसिताईं हिकिड़ो माण्हू आयो हुनजो नालो आदीशन में अचे थो पंहिंजो उहो उहो माण्हू आयो चई अथई छा आहे छा सभई बूथ बुछला कयो वेठा आहियो कहिड़ी ॻाल्हि आहे मतिलबु त छा थियो आहे जो अहिड़ो शकलियूं बनाए वेठा आहियो पोइ चवां थी मोहम्मद जेको इहो आहे त वञे असांजी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी आहे अहिड़ी अहिड़े नमूने सां ॻाल्हियूं करे ऐं हींअर जेको आहे हीअं चई वियो आहे हलियो ऐं पंहिंजो असां ऐं असांजा जेके खुदाऊं आहिनि जिन खे असीं पूॼूं था से सभु जेके आहिनि जहन में वेंदा हलिया ऐं पंहिंजो हा ॿार आहिनि जनम जो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे असांजी बेज़ती थो करे असांजे ख़ुदानि जी बेज़ती थो करे हाणे त हिन छा करणु खपे असांखे चीन खे सॼो त आउं हुन सां पुॼां हुन <clears throat> माण्हू चयो हुन आहे नालो मूं वटि नालो आहे पर मूंखे मूंखे यादि कोन्हे पंहिंजो पोइ हर फलाणो आयो आहे मुक़ाबले जे लाइ पोइ हुन चयो त छा थो चयईं चई हीउ थो चवां पढ़ी अलाह ताला मोकली आई हिन कुमात जहन पोइ हुन चयो त ठीकु आहे इएं थो चयईं की हा चई भला उहे जेके आहिनि पंहिंजा ईसाई से त हुनखे त ख़ुदा करे पूॼनि था पंहिंजे हज़त ईसा हले असांखे हाणे उहो बि जान में वेंदो हू जेके यहूदी आहिनि उहे उज़े रखे था पूॼनि उहे उहे बि वेंदा जान में ऐं उहे जेके ॿिया फलाणा आहिनि मतिलबु त के भला माण्हू आहिनि उन्हनि खे पूॼनि था <clears throat> त उहे बि जहन में वेंदा उन ते अलाह ताला वरी हीअ पंहिंजो ॿी ॿी आयत मोकिली त उनजो मतिलबु आहे त इहे जेके आहिनि सुठा माण्हू हुआ ऐं हिते अॻ में आई आहे या पोइ हिते हिते अचे थी इन इन लदीन लदीन सबक़त इनल मिनल हुस्न इहे अहिड़ा आहिनि जेके मतिलबु चङाई वारा हुआ जिन सभु सुभाउ चङाई में अॻराई कई या चङाई में अॻे आया उलायक अन हा मुबहादून उहे उन्हनि खां परे कया वेंदा इहा ईंदी आयत पंहिंजो नंबर हिकु सौ हिकु आहे हिन ई सूरत में पोइ अलाह आयत वरी लथी त मतिलबु त उन्हनि ते इहो ॻाल्हि कोन्हे मतिलबु हुन जो हिकिड़ो दलील हो तूं जेको चईं थो त सभई पूॼण वारा ऐं जिन खे पूॼो वञे थो उहे सभु जान में वेंदा पर इन ते कोन्हे पूॼण वारा जेके टी साल असांखे त ख़बर कोन कोन्हे हू हुनखे पूॼनि था हुन उहो पुछंदोसूर माइदा में आहे त अलाह ताला पुछंदो त तो चयो खे त मूंखे मुंहिंजे माउ खे पूॼो अलो ई साल असां चवंदो तोखे ख़बर आहे त असां छा चयोसीं ऐं जेकर मूं असां चयो हुजे हा त तोखे ख़बर हुजे हा वग़ैरह पर असां त हुनखे कोन ईअं चयो पोइ असांखे तो खणी वरितो पोइ जेको हुयो त तोखे ख़बर ई सॼी अहिड़े नमूने सां अहिड़ी मतिलबु त जेके आहिनि हुते सूरत शूरामत जी आहे कहिड़ी में अॻिते बि ॻाल्हि ॻाल्हि इहा ईंदी ऐं पंहिंजे हज़रत ईसा अल जेको आहे सो सुठो आहे या असांजा ही बुत जेके आहिनि सो हू त पाण खे बचाए कोन सघियो पासी खां मतिलबु त हुनजो अहिड़ा एतिरा अहिड़ा एतिरा काफ़रनि न कयासीं <coughs> त हीअ जेके ख़ुदा जिन खे हीअ पूॼनि था मतिलबु त उहे पूॼनि था त उहो ग़लति आहे जेको पूॼनि था हिननि खे इहे जेके आहिनि सुठा आहिनि अलाह जा बांदा आहिनि अलाह जा बान आहिनि अलाह जी इहे ख़ुदि इबादत कनि था अलाह ऐं पंहिंजो अलाह जी इबादत खां इहे पाण तकबुर कोन था कनि वॾाई कोन था कनि कोन था कनि इहे जान में कोन वेंदा जो उन्हनि खे पूॼो था पर इहे जेके बुत जिन खे तव्हां पूॼो था हिते ख़ुशूसनि बुतनि ॾांहुं रेफरेंस आहे जेके मखे में पूॼींदा हुआ या ॿियनि हंधनि ते पंहिंजो कुरेश पूॼींदा हुआ या छा त मतिलबु त मतिलबु जेके काफ़र आहिनि ख़ुदि ई बि मोमिन न आहिनि त पोइ हाणे चवंदा असां खुदा आहियूं असांखे पूॼो अहिड़ा आहिनि पोइ पंहिंजो हिंदुस्तान में वर्ज़ु कयोसीं त घणेई आहिनि हीअं ख़ुदा पाण ख़ुदा त सलाहिनि पाण ई पाण खे चवंदो आऊं आई एम गॉड तूं किथां थी खुदा भई हीरो हिटीअ जो वर्ज़ु कयोसीं त इहो ख़ुदा पाण खे त सॾाए मतिलबु अहिड़ा जेके फिरोन जेको आहे पाण खे ख़ुदा त सॾाए ई साल असां पाण ख़ुदा कोन छॾियो पोइ हिननि खे हुनखे बुनायो आहे ख़ुदा ऐं ख़ुदा जो पुटु पियो हाणे हुनजो ॾोह त कोन्हे हिन में बहर हाली त ॻाल्हि इहा थी वई हाणे हाज़ुरु थींदो त दाख़िल कया वेंदो मा वारा दू हा जेकॾहिं इहे बुत यानी जेके आहिनि या जेके माण्हू पाणी पाण खे अलाह था सॾाइनि त उहे जेकॾहिं अहिड़ा हुजनि हा अलाह त उहे इन दहन में दाख़िल न थियनि हा उहो कुल्लुनि फी आहे ख़ालिदून ऐं इहे सभई हिते हमेशह दौलख में इहे हूंदा हुन खां पोइ लहूम फी हा ज़फीरुनि वहम फि हा यसाऊन में उते रड़ियूं हूंदियूं ज़फ़ीर जी माना किंजण कुलकण जेको थींदो मतिलबु त जेको अदाब हूंदो उन वक़्तु साह वॾा खणणु अहिड़े क़िस्म जूं रड़ियूं करणु इन में ज़फ़ीर थो अची वञे यानी एॾा आवाज़ हूंदा किंजण कुलकण जा रड़ियूं करण जा हुननि जा हुननि जा जो केरु कंहिंखे कंहिं चयो त उर्दू में चवंदा आहिनि त कान कान पढ़ा सुनाई नई देवता छा चवंदा आहिनि ज़फ़ीन वम्फी हा ला यस्म उन ॿुधंदा कोन ॿुधी कोन सघंदा उन वक़्त सबक़त लहो हुस्ना जिन माण्हुनि ते जिन जिन सबक़ति कई जंहिं जिन ते मुक़र थी चुको हिन में याभमान आहे त जेका लोह कलम में हुनजे लाइ लिखिजी वियो हलियो त ही मोहमिन आहिनि उन्हनि जो ईमान उन उहे अख़्तियार कंदा उहे इन ते ईंदा त हीअ आयत आयता हुनजे जवाब में हुन जेके एतिराज़ थिए कया हुननि जे जवाब में इहो लम मिनल सबकत लम मिनल हुस्ना न उहे इन किंझण किरकण इन रड़ियुनि खां इन्हनि ॻाल्हियुनि खां परे कया वेंदा इन दौरख जी बाह खां ऐं हिते अॻिते अचे थो लफ़्ज़ लाइस न हसीस आहे उहे इहो आवाज़ु जेको आहे जहनम जो आवाज़ु ख़ुदि जेको आहे सो डिॼाइण वारो ऐं जहन में रड़ियूं करण वारनि जो आवाज़ु उहो उन खां अलॻि उहो उन खां ई परे कया वेंदा ऐं उहो ई ॿुधंदा कोन लायस मां उन मोमिन जेके आहिनि उन्हनि ताईं उनजे कन ते उहा ॻाल्हि पुछंदी कोन अहमद वम्फी मश्तहत अन फु सोम ख़ालिदून ऐं इहे मोमिन जेके आहिनि से जन्नत में उन्हनि ॻाल्हियुनि जी में हमेशह रहंदा जिन हू इश्तिहा कंदा इश्तिह कंदा जेके डिज़ायर कंदा जेके अंग्रेजी में चइबो जंहिंजी उनखे ख़्यालु थींदो त हीअ हूंदो हुजे हीअ हूंदो हुजे त उहा हुनखे मुहैया कई वेंदी मशतहत तत इश्तिहा करण शौंक़ु करणु जंहिंजो दिलि में चवंदो हीअ आऊं हूंदो खावां या हीअ हूंदो पिया या हीअ हूंदो ॾिसां या हीअ हूंदो माणियां या हीअ हूंदो चोड़ियां या छा मशतहफ़ालिदून ॿिन्ही जे लाइ हुन काफ़र जेके आहिनि से ख़ालद जान में हिदा मोहमन जेके आहिनि से हमेशह पंहिंजे जन्नत में ला ह हज़नोल उल अकबर फज़ा उल अक़बर इहो वॾी घबराहट फज़ अल अक़बर इहो आहे जान जो इहो क़यामत जो ॾींहुं जेको आहे उहो हुननि खे यहज़नो ला हज़नो हुनखे हिज़न न ॾींदो हुनखे गणती में न विझंदो हुननि ते मलूल न कंदो हुनखे मतिलबु ख़राबु न थींदी आहे अगरि उमल फज़ उल अकबर इहो फज़ल उल अकबर आहे क़यामत जो ॾींहुं जेको आहे वॾो ॾींहुं आहे घबराहट जो गणती जो वॾे फितने जो उहो त त तमल ऐं मलायकत पिया ईंदा हुन सां मुलाक़ातूं कंदा मुलाक़ात कंदा आहियूं चवंदा पर मुलाक़ात त त लका मलाइक हिकिड़ा ईंदा पिया त हुनखे चवंदा हुआ बुष राश रा तव्हां ख़ुशि ख़बरी हुजे जन्नत में तव्हां आहियो सलाम अलकुम हुनखे अलाह सलाम कंदा मलायकत हाज़ा लज़ी कुन थुम थू मलायक हुनखे पिया चवंदा थी उहो ॾींहुं आहे जंहिंजो तव्हां सां वाइदो कयो वियो हुओ सो हीअ आहे ॾींहुं मलायक चवंदा पोइ अलाह पाक ख़ुदि चवंदो जीअं सूरत यासीन में आहे त पंहिंजो अलाह ताला हुनखे चवंदो सलाम कौलम रहीम वोमताज़ल योम अज हल मुजरिमून पोइ सूरत यासीन में त सलाम हुजे तव्हां ते अलाह अलाह पाक वटां त अलाह पाक हुनखे सलाम कंदो पंहिंजे मलाइकुनि खे सलाम कंदा त त लका हिक बि ईंदा वरी ॿिया ईंदा हुनखे हथु ॾींदा हुनखे मतिलबु ख़ुशख़बरी ॾींदा त त लका होमल मलायक ऐं ईअं चवंदा हाज़ आयो मुकमल लज़ी थू वधून ही उहो ॾींहुं आहे जंहिंजो तव्हांजो तव्हां सां वाइदो कयो वियो हो यो मन होमन उहो इहो ॾींहुं हुन खां मतिलबु जंहिं पहिरीं जॾहिं सॼी धरती आसमान ज़मीन बर्बादु थी ख़तमु थी उहो उहो ॾींहुं अहिड़ो हिन खां अॻु में जो योमन नथु विसमाए तज्य सिजल उहो ईअं वेड़ियो वियो जीअं कागज़ वेड़बो आहे लिखण वारा कागज़ जेके थींदा आहिनि इहे पाण वठंदासीं नंढे हूंदे पोइ हीअं करे वेड़े हुनखे रखंदासीं वरी हुनखां खोलींदासीं त इहो कीअं वेठबो आहे ऐं ॿियो जेको यहूद जेके आहिनि हुनजो जो किताब जेको किताब जी सूरत में कोन हूंदो हो जेको किताब तौरात पढ़नि था उहो हीअं वॾो ई कागज़ आहे हीअं वेड़े ॿिन्ही पासनि खां पोइ ख़ासि जॻहि ते अची उहो पढ़ंदा ॿिन्ही पासनि खां वेड़ींदा जीअं ढेरो वेड़बो आहे पंहिंजो तहिड़े तहिड़े नमूने सां हूंदो आहे त अलाह ताला तरफ़ा योमन उहो ॾींहुं जंहिं ॾींहुं आसमान जेको आहे सो ईअं वेड़ियो वेंदो जंहिं ॾींहुं कागज़ लिखण वारो वेड़जे थो योमन सिजल सिजल सिजल तय लिखण वारो कागज़ जीअं लिल कुथ लिखण जे लाइ जेको कागज़नि जो हूंदो आहे सो कमा ख़लकिन जहिड़े नमूने सां पहिरीं दफ़ो ख़लकियोसूं ओहिड़े नमूने सां मोटंदा यानी जेको माण्हू या जेको शख़्स अलाह जेकी हैसियत जेका शख़्सियत यानी अलाह ताला ख़ुदि जेको पहिरियों दफ़ो ख़लके थो त सॼी काइनात खे इंसान खे गॾु हैवान खे सभिनी खे जेको ख़लके थो पहिरियों दफ़ो उन जे लाइ आसानु आहे त ॿीहर ख़लके मतिलबु ऐं मूंखे जो ख़लकियो अथसि त हुनजे लाइ आसान आहे त वरी मूंखे ख़लकींदो मतिलबु त उथारींदो रिज़क्शन य बस बादल मौत मौत खां पोइ जीअं जारींदो वञो उहो हुनजे लाइ सवलो आहे पंहिंजो कमा बदाए न अवल ख़लकिन न ईंदो जहिड़े नमूने सां पहिरीं ख़लकियईं तहिड़े नमूने सां वरी मोटाईंदो मोटायो वेंदो वाइदनि अलाए न इहो असां ते वाइदो आहे यानी असांजो वाइदो पको आहे ऐं असीं इहो करे रहंदासूं इना खुना फाइलीन असीं इहो कमु करणु जहिड़ा आहियूं कमु करण ते वस रखूं था कमु करे सघंदासूं कमु कंदासूं इना कुना फाइलीन ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ऐं असां इहो लिखी छॾियोसीं हिन खां अॻु में किताब ज़बूर में हाणे ज़बूर जी माना ज़बूर दाऊद अल ते जेको लथो आहे उहो बि आहे पर किताबु जेको आहे लोह क़लम उन में बि असां ईअं लिखी छॾियो उन किताब में बि लिखी छॾियो ऐं फरमेद मिम ज़िक्र ज़िक्र खां पोइ ज़िक्र खां पोइ माना तौरात खां पोइ या हिन क़ुर खां पोइ मतिलबु सभई माना हिन में करे विझबियूं त माना सम्झ में ईंदी त लोह महफ़ूज़ में ईअं लिखियलु आहे तौरात में ईअं लिखियलु आहे ज़बूर में ईअं लिखियलु आहे क़ुर में ईअं लिखियलु आहे छा लिखियलु आहे त अनल अर्द त धरती जेका आहे इबाद इहे साल धरती जेका आहे सा जेके बाना आहिनि साले उन्हनि जी विरासत आहे उन्हनि खे मिलंदी पोइ हाणे हीअ धरती जी माना हीअ धरती जिते असीं हींअर आहियूं या हू धरती जेका आसमान आख़ि वारी धरती उहा ॿिनी ॿिन्ही माना में पंहिंजो हाणे हिते ॿई ॿ ॻाल्हियूं हिकिड़ो करियां पंहिंजो हिकिड़ो इहो त हीउ जेको सॼो Um, इहा ॻाल्हि साॻी तलाह ताला वारिस कंदो सुठा माण्हू जेके आहिनि साल जेके आहिनि त वारिस कंदो इहो ज़बूर जे थर्टी सेवन सतटीह चेप्टर में सतटीहो नगमो जेको आहे उनमें सॼो तमामु वॾो नगमो आहे हुन में आहे त जेके मोमिना आहिनि उन सां अलाह ताला हीअं कंदो जेके बुछड़ा आहिनि सां हीअं कंदो जेके मोमिना आहिनि तिन सां हीअं कंदो जेके बुछड़ा आहिनि कम हिकिड़ो ॼण हुनजी भेट आहे मोमिन अहिड़ा मोमिन सां हीअं थींदो ऐं काफ़रनि सां हीअं थींदो मतिलबु त जेके न मञींदड़ आहिनि या जेके ख़राबु माण्हू आहिनि जेके ज़ालिम आहिनि धरती ते फ़साद कनि था सां हीअं थींदो सां हीअं थींदो इहो सतटीह नंबर चैप्टर में तमामु वॾो तफ़सील सां तमामु घणो वॾो आहे नगमो आहे उनमें जी इहा ॻाल्हि आहे ॿियनि हंधि बि त ज़बूर में तौरात में पर इन ख़ुशूसनि सतटीह नंबर सॉम जो P S A L M psalm माना ज़बूर ज़बूर जो सतटीहूं नगमो हुन में इहा ॻाल्हि बिल्कुलु पधरी ऐं वाज़े कयल आहे ॿी ॻाल्हि इहा ऐं ॿुधायां तव्हांखे जेका मल सिंध में विढ़ंदा आहिनि उन में पहिरीं मल जेका आहे जंहिं खटी त खटी जंहिं हाराई त हाराई ॿी मल जेका आहे सा मल आहे खटियो मल उहा उन महिल खटियो जंहिं ॿी महिल खटी इन जी माना इहा आहे त जेके आख़िरत खटी तंहिं खटियो पहिरीं जेका महिल दुनिया आहे दुनिया खटियईं त खटियईं न खटियईं त न खटियईं पर आख़िरत जी हारायई दुनिया खटियईं त हुन ॼण सभु कुझु हारायो <coughs> ऐं जेके आख़िरत हारायई त सभु कुझु हारायईं जेकॾहिं आख़िरत खटियईं त सभु कुझु खटियाईं पर हिते असीं वक़फ़ु